Кілька довгих лямок з'єднували їх парашутами, прикріпленими до великих пак з вантажем. Про вміст однієї з них можна було здогадатися по кінцях лиж, що виглядали з брезенту. Парашутист, що сидів найближче до дверцят кабіни, міцний смаглявий чоловік з південними рисами, оглянувся до сміта. Ще ніколи Едвард Карачола не мав такого нещасного вигляду. Ну, як там? Голос у Карачоли був не менш нещасний, ніж вираз обличчя. Мені здається, наш пілот знає не краще за мене про те, де ми летимо. Ну, складається враження, ніби він прокладає шлях над Європою виглядаючи час від часу в ілюмінатор і нюхаючи повітря, зізнався Сміт. Але я не квапився б лякатись. Він урвав фразу, бо в цю мить із дверцят з'явився сержант-кулеметник, несучи кавника із гарячою кавою та кілька емальованих кухлів. Я б теж не квапився, сер, ввічливо усміхнувся сержант. У нашого командира свої невеличкі примхи. Е, кави не бажаєте, панове? Коли ми повертаємось на базу, він розповідає всім, що в польоті лише сидить і читає детективи, а кулеметники час від часу визирають із своїх башточок і повідомляють йому, де саме ми летимо. Сміт обхопив обома долонями гарячого кухля з кавою і спитав ви знаєте, де ми тепер летимо? Ну, звичайно, сер. Явно здивовано вигукнув сержант. Потім кивнув головою на залізну драбинку, що вела до кулеметної башти, і додав. «Е, Підніміться туди самі і погляньте праворуч, сер. Сміт знизав плечима, відставив кухля, видерся драбинкою нагору і глянув крізь прозорий ковпак кулеметної башти праворуч униз. Кілька секунд його очі звикали до темряви, але потім він мало помалу крізь ніч і сніг роздивився далеко внизу безліч світляних світок, що поступово вкладалися у мережу освітлених ліхтарями міських вулиць. Якусь мить на обличчі у Сміта був написаний цілковитий сумнів в реальності того, що він побачив, але потім воно прибрало звичного спокійного виразу. Ну, пробурмотів він, повертаючись до своєї кави. Треба, щоб хтось нагадав тим унизу, що в наш час в усій Європі ліхтарів на вулицях не вмикають. Окрім Швейцарії, сер терпляче пояснив сержант. Це був Базель. Базель? Вирічився на нього Сміт. Базель? Господи. Та ми ж відхилились від курсу на 70 чи 80 миль. За планом ми мали пролітати на північ від Страсбурга. Так, сер? Вигляд у кулеметника був незворушний. Командир завжди каже, що він у тих польотах не розуміється. Він вибачливо всміхнувся. Правду кажучи, це наш звичний шлях на Форарльберг. Ми летимо на схід вздовж швейцарського кордону. За Шавгаузеном повертаємо на південь, але ж це швейцарська територія. Невже? Ну так от. За доброї погоди нам видно вогні Цюріха. Хлопці подейкують, нібито у нашого командира у Боролаку є зарезервована кімната. Що, що? Ну, він каже, що коли вже вибирати між концтабором у Німеччині чи інтернуванням у Швейцарії, то він завжди зуміє приземлитися на потрібному боці кордону. Ну а потім ми летимо уздовж швейцарського берега Боденського озера біля Ліндау